Suratul Infitar imeteremka maka. Sura hii imeeleza baadhi ya vitisho vya saa ya kiyama kwa njia ya kutangaza kuwa hakika litatokea jambo katika siku ambayo kila mtu atajua nini aliyolitanguliza na nini aliyoliakhirisha. Tena aya zikaingia kumhadharisha mwanadamu aliyedanganyika na Mola wake mlezi aliyemuumba akamweka sawa, akamjenga kwa namna ya pekee na kwa umbo bora kabisa. Inathibitisha sura kuwa huyo mtu anaikadhibisha siku ya malipo na inatilia mkazo kuwepo malaika juu yake, walinzi mahshum, waandishi. Na ikamalizia kusema kuwa watu wema watapata neema na wapotovu hawatapata ila jahannam watakayoiingia siku ya kiyama, siku ambayo nafsi haitoweza kuimilikia nafsi nyingine chochote na amri yote itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Idha samaa fatarat mbingu itapochanika wa idhal kawakibun tatharat na nyota zitapotawanyika wa idhal biharu fujirat na bahari zitakapopasuliwa wa idhal quburu bu'thirat na makaburi yatapofukuliwa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, hapo kila nafsi itajua ilichotanguliza na ilichobakisha nyuma. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu nini kilichokughuri ukamwacha Mola wako mlezi mtukufu alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak aliyekuumba akakuweka sawa akakunyosha fi ay suratin ma sha'a rakkabak katika sura yoyote aliyoipenda akakujenga kalla bal tukadhibuna biddin sivyo hivyo bali nyinyi mnaikanusha siku ya malipo wa inna alaykum lahafidhin na hakika bila shaka wapo walinzi juu yenu kiraman katibin waandishi wenye heshima ya'lamuna ma taf'alun wanayajua mnayoyatenda innal abrara lafi na'im Hakika wema bila shaka watakuwa katika neema. Wa innal fujjara lafi jahim, na hakika waovu bila shaka watakuwa motoni. Yaslaunaha yawmaddin, wataingia humo siku ya malipo. Wama hum anha bighaibin na hawatoacha kuwa muhumo wama adraka ma yawmuddin na nini kitakacho kujulisha siku ya malipo ni siku gani thumma ma adraka ma yawmuddin tena nini kitakachokujulisha siku ya malipo ni siku gani yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah siku ambayo nafsi haitakuwa na madaraka yoyote juu ya nafsi na amri yote siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu tu